Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu ya nafsi yake. Ujui, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا Basi wanapofikia muda wao, ima warejeeni, mwaweke kwa wema, au farikianeni nao kwa wema. Na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu. Na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea. yarzuquhu min haythu la yahtasib. man yatawakkal ala Allah huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra na humruzuku kwa jiha asiyotazamia na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake wallai yasna min almahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu ikiwa mnayoshaka basi muda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na ambao hawapati hedhi na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa na anayemcha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi dhalika amrullahi anzalahu ilaykum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa. أسكنوهن من حيث سكنتم من بجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى wawekeni humo humo mnamoka nyinyi kwa kadiri ya pato lenu wala msiwaletee madhara kwa kuadhiki na wakiwa wana mimba wagharimieni mpaka wajifungue na wakikunyonyesheeni basi wapeni ujira wao na shaurianeni kwa wema na mkiona uzito kati yenu basi amnyonyeshe mwanamke mwingine liyunfiq sa'atin سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake na mwenye dhiki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratu Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi kama ilivyomwendo wa Qur'an ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wa mche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza kwende kwenye mwangaza na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo. Ewe nabii, mkitaka kuwapa talaka wanawake, basi wapeni talaka kukabiliana na eda zao, yaani wakati wa tahara kabla ya kuingilia. Na ithibitini eda na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Msiwatoe watalaka katika nyumba zao walimopewa talaka. Wasitoke humo ila ikiwa wamefanya kitendo kichafu wazi Hukumu hizo zilizotangulia ni alama za Mwenyezi Mungu amezifanya ni sharia kwa waja wake. Na mwenye kukiuka mipaka Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui pengine Mwenyezi Mungu labda ataleta jambo zilitarajia baada ya talaka hiyo na wakapendana. Wakikaribia walioachwa mwisho wa zao warejeni mkae nao kwa wema na ihsani au farikiane ninao bila madhara na washuhudisheni kuwarejea na kufarikiana watu wawili waadilifu miongoni mwenu na toeni ushahidi kwa mujibu wake kwa kumsafia Mwenyezi Mungu hayo mlioamrishwa ndiyo na waidhiwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu akazishika amri zake na akaepuka makatazo yake atamjalia njia ya kutokana na kila dhiki na atamtengenezea sababu za kupata riski kwa jiha ambazo hata hazimpitikii katika fikra zake. Na mwenye kumwachia mambo yake yote Mwenyezi Mungu, basi yeye ni mwenye kumtosha, hana haja ya mwingine. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimiza litakalo, ni mwenye kutekeleza lipendalo amejalia kila kitu na wakati wake wala haupitiki na kipimo hakivuki. Na wenye eda ya talaka miongoni ya wanawake waliosita kuingia miezini kwa utu uzima kama hawajui wahesabu vipi eda yao basi eda yao ni miezi mitatu na wale ambao hawaingii hedhi kabisa ni kadhalika na wenye mimba eda yao inakwisha wanapojifungua na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akazitimiza hukumu zake, Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake. Sharia hizo ni amri ya Mwenyezi Mungu, si ya mwinginewe. Amekuteremshini yeye na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi hukumu zake humfutia makosa yake na akayafanya makubwa malipo yake. Wawekeni wanawake walio mwedani humo humo katika nyumba zenu kwa kadiri ya uwezo wenu wala msiwaletee madhara yoyote, huwaletea viki katika maskani. Na ikiwa wana mimba, basi watoleeni gharama za kuwakimu mpaka wazae. Wakikunyonyosheni watoto wenu hao watalaka, basi wapeni ujira wao. Na amrishaneni mambo mazuri ya kusameheana na kuacha kutabishana. Na ikitokea kati yenu dhiki na tabu, basi baba tafute mnyonyeshaji mwingine badala ya mama aliachwa. Atowe mwenye nafasi nzuri ya riski kwa mujibu alichokunjuliwa na Mwenyezi Mungu na mwenye viki ya pato atowe kwa kadiri alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa mujibu alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji.